Šta nam to naređuje, zabranjuje, šta preporučuje, lijepim čini i šta nam je to uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala pokuđenim učinijom. Također, Kroz Kur'an se upoznajemo i o prethodnim narodima, prethodnim događajima koji su bili prije poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam kome je ovaj Kur'an objavljen, a isto tako u Kur'anu nalazimo obećanja šta će se to desiti u našoj budućnosti, šta će se to desiti i poslije ovoga svijeta, poslije ovoga dunja luka. Mi se Allahom dozvolom nalazimo u komentaru zadnjih kuranskih sura. Zbog čega? Zato što uglavnom mi te sure i znamo na pamet, pa je lijepo da ono što znamo na pamet, da znamo i značenje toga, pogotovo dakle tumačenje, tumačenje toga. Za danas imamo suru Fil. Sura El Fil je stotinu i peta Kur'anska sura po redoslijedu sura. Dakle, u Kur'anu, kao što nam je poznato, ima stotinu četrnaest sura. Kur'an je otpočeo sa surom El Fatiha i završen je sa surom En Nas. Od sure El Fatiha do sure El Fil ima stotinu pet ajta. Dakle, sura El Fil je stotinu, stotinu pet sura. Sura El Fil je stotinu peta sura po redoslijedu kuranskih sura. I prije nje, kao što nam je poznato, dolazi sura El Humeze, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةِ لُمَزَ A poslije sure El Fil dolazi sura El Kureš, li ila fi Kureš. Sura El Fil ima pet ajeta. Sastoji se iz pet ajeta, 20 riječi i 96 harfova. Dakle, ko prouči suru al Fil, Alam tara kejfe fa'ala rabbuke bi ashabi al fil, do kraja ko prouči ovu suru, iskreno, radi Allaha, očekujući nagradu od učenja te sure samo od Allaha subhanahu wa ta'ala ima, kako kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, za svaki harf deset sevapa, deset dobrih dijela ima 960 dobrih dijela, jer sura El fil, elem terakefe fele rabuke bi ashabi. El fil ima 96 harfova. Zove se el fil. U arapskom jeziku riječ fil koristi se za slona. Ovaj termin koristi se da se njime ukaže na slona. Pa je i ova sura dobila taj naziv el fil, odnosno slon, jer govori o slonu, odnosno vojsci koja je sa sobom imala slona. Govori o vojsci koja je sa sobom imala slona, koji su krenuli da sruše Kaabu. Abesinci i njihov vojskovođa, njihov namjesnik, vođa Ebreha iz Abesinije krenuo je da sruši, sruši Kaabu. Pa je potome ova sura zbog njenog kazivanja o tom događaju i dobila naziv fil, jer dakle govori o događaju u kojem je učestvovao i slon. A Allah dželavala najbolje, najbolje zna. I svi komentatori Kur'ana se slažu da je ovo Mekanska sura, jer se ovaj događaj desio prije rođenja poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam po ispravnom mišljenju upravo u toj godini. Nakon ovog događaja desila se, desio se i e, rođenje, desilo se rođenje poslanika Muhammeda alihi salatu sam nakon što su krenuli da sruše Kabu, pa je Allah vala sačuvao svoju Kabu, ubrzo nakon toga rodio se poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam. Naprotiv, dakle, ovo je bio veliki događaj, pa često su Arapi znali računati po ovom događaju godine. Govorili bi, od godine slona toliko i toliko, je li rodio se taj i taj ili desilo se to i to. Ovaj događaj je bio i tekako i tekako važan i u toj godini, kako rekao, rodio se poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. A uzvišeni Allah je objavio ovu suru u mekanskom periodu, dakle prije hijdžre, bodreći svoga poslanika Muhammed alihi salatu wasalam da ustraje u pozivu u islam, da osabura, da se strpi na uznemiravanjima Kurejšija, jer Allah Đelavala sačuvao je i druge ranije svoje robove, sačuvao je svoje svetinje, sačuvao je kjabu od daleko većih nasilnika, zulumčara, pa isto tako sačuvaće i njega svoga poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wasallam. Dakle, sura El Filije, 105. kuranska sura, ima pet ajeta, 20 riječi, 96 harfova i svi komentatori Kur'ana, svi mu se slažu da je ona Mekanska sura. U tih pet ajeta, dakle Allah subhanahu wa ta'ala govori, pojašnjava kako je sačuvao svoju kavu od ovih ljudi iz Abesini, Abesinaca Ebrehe i njegove vojske koji su krenuli da sruše kabu. Zbog čega? Krivo im je bilo što ljudi hodočaste Kabu, što dolaze u posjetu Kabi u ogromnom broju. Bili su zavidni. Htjeli su, pokušavali su na sve moguće načine da odvrate ljude od posjete Kabi, od hodočašćenja Kabi. U tome nisu uspjeli. Pokušavali su na razne načine. Čak dakle u svojoj zemlji gradili su svoje građevine, Pozivali su narod da hodočaste te njihove građevine, međutim niko im se nije odazivao. Naprotiv, spominje se da su pojedini došli i omalovažili te njihove građevine. Nakon toga digao se Ebreha sa ogromnom vojskom, kaže se da je bilo 60.000 vojnika, krenuo je da sruši Kjabu. Krenuo je da sruši Kjabu i na takav način odvrati ljude od posjećivanja Kabe i krenuo je sa ogromnom vojskom u kojoj se nalazio po ispravnijem mišljenju samo jedan slon. Pojedini komentatori Kur'ana spominju da je bilo 8 ili 12, čak neki kažu da je bilo hiljadu slonova, međutim većina komentatora Kur'ana stava je da je bio da je bio samo jedan slon. Spominje se ime i tog slona, Allah najbolje zna jer vjerodostojnost toga, spominje se da mu je bilo ime Mahmud. Spomnije se da mu je bilo ime Mahmud. Šta se desilo? Abesinac Ebreha, kada god bi prošao pored bilo kojeg arapskog plemena, njega bi pokorio. I to pleme također bi se priključilo njemu i krenuo, krenulo to pleme zajedno sa Ebrehom da ostvari njegov cilj. Na takav način približavao se Kabi. Međutim, kada je došao u blizinu Mekke, slon, kako kažu Mahmud, je legao. Nije htio više da ide prema Mekki, odnosno prema Kabi. Pokušavali su na mnoge načine da ga podignu, međutim, slon se nije digao. Okretali su ga desno, okretali su ga lijevo, okretali su ga nazad, on bi ustajao i kretao. Ako bi bio podstaknu da ide desno, išao bi. Lijevo, išao bi. Nazad, išao bi. Međutim, samo ne naprijed prema, prema kabi. Dok su na takav način pokušavali da ga podignu, da ga potjeraju prema Mekki, Allah subhanahu wa ta'ala poslao je kaznu, kaznu na njih. Bio je to ogroman broj vojnika. Kažu, dakle, komentatori 60.000. Bili su se ponijeli svojom snagom, osilili, To je broj ogroman. Ratna oprema, potpuna ratna sprema. Bili se osilili, htjeli su da ruše Allahu je dželavala svetinje. Prije ove sure dolazi sura, jeli, sura El Humeze. Vajlun li kulli Humeze til Lumeze. Allah subhanahu wa ta'ala u toj suri, El Humeze, govori o onome koji se ismijava s drugima koji omalovažava druge i koji skuplja i metak gomilaga i stalnoga iz dana u dan prebrojava, smatra da će mu taj njegov imetak nešto koristiti, da će se sa imetkom moći odkupiti da će se svojim imetkom moći zaštititi od džehennemske vatre. Isto tako, u ovoj suri, Al-Fil, Allah subhanahu wa ta'ala spomnije taj narod iz Abesinije, vojskovođu Ebrehu i njegovu vojsku koju se bili osilili snagom, mislili da im snaga može sve obezbijediti. Da im se niko na tom njihovom putu, u toj njihovoj namjeri ne može ispriječiti. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Al-Humeze, a nije tako taj što gomila i stalno prebrojava svoj imetak, uveličava ga, uvećava, misleći da će ga on zaštititi, da će ga on sačuvati, nije tako kako on misli. Isto tako, oni koji su krenuli da su ruše kjabu i osilili se svojom snagom, nije tako. Nisu bili u pravu, jer nisu znali kao što ovaj koji gomila i metak ne zna šta je džehennem i džehennemska vatra, da nema imetka s kojim se čovjek može odkupiti od nje, zaštititi, sačuvati. Nema tijela koje može izdržati tu kaznu. Isto tako nema toga koji se može suprostaviti Allahu subhanahu wa ta'ala. Nema toga koji može narušavati Allahove svetinje, a da ostane nekažnjen, nema toga. Pa Allah subhanahu wa ta'ala nakon sure Al-Humeze zbog toga spomnije suru al fil Kako rekoh, ova sura je objavljena u Mekki. Allah subhanahu wa ta'ala objavljuje ovu suru u Mekki kada mušrici mnogobošci uznemiravaju poslanika, utjeravaju ga u lašu i smijavaju se s njim. Allah subhanahu wa ta'ala govori u ovoj suri kako je on sačuvao Kabu, ali isto tako zbog očuvanja Kabe sačuvao je i njihove pretke, pretke tih mušrika mnogobožaca koji se sada ismijavaju s poslanikom, Muhammedom alaihi salatu wasalam. Nakon ove sure El Fil dolazi sura koja El Kureš, li ila fi Kureš u kojoj Allah subhanahu wa ta'ala spominje brojne blagodati koje je ukazao Kurejšijama, stanovnicima Meke, između ostalog, da ih je spasio, da im je podario sigurnost, spasio ih od Ebrehe. Spašavajući Kabu, spasio je i njih, jer da je Ebreha došao u Meku, zauzeo Meku, srušio Kabu, boravio bi tu, Svi mušlici, mnogoborci, kurejšije bili su se razbježali, povukli se u brda i planine, a ostavili su Kabu njenom gospodaru, da je on čuva. Njihovi tadašnji kipovi nisu mogli koristiti kao što nikada i neće moći koristiti ni sebi, ni drugima. Nisu sačuvali Kabu. I oni, mušrici mnogoborci, tada, oni su dozivali Allaha subhanahu wa ta'ala, govoreći da je on njen gospodar, gospodar Kabe, pa neka je on zaštiti, oni nisu u mogućnosti. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala govori o svemu tome kurejšijama koje odbijaju poslanika i smijavaju se s poslanikom, veličaju svoja lažna božanstva, a ta božanstva nisu sačuvali Kabu oko koje su ih oni smjestili, ta lažna božanstva. Već je to sačuvao Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala, oni sačuvao, sačuvao kavu. Pa dakle, to je veza. Svaka kuranska sura, svaki kuranski ajet stavljen je u suru ili sura stavljena prije ili poslije određene sure po zapovjedi Allaha subhanahu wa ta'ala. Svaka kuranska sura ima razlog zbog čega se nalazi na tom mjestu. Po tom redoslijedu. Jeli? I tako isto i kuranski, kuranski ajet. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Elem, nakon bismila ili tako, bismila je zasebni ajet s kojim Allah subhanahu wa ta'ala odvaja jednu suru od druge. Nakon bismile kaže Allah subhanahu wa ta'ala Elem tara kejfe fa'ala rabbuke bi ashabil fil. Zar nisi vidio ili zar nisi čuo šta je Allah subhanahu wa ta'ala uradio sa drugovima slona. Ove riječi prvenstveno su objavljene poslaniku Muhammedu alihi salatu wasalam dok ga snalaze iskušenja, uznemiravanja od mušrika mnogobožaca Kurešija. Allah subhanahu wa ta'ala mu objavljuje ovu suru i kaže zar nisi čuo šta je Allah uradio sa drugovima slona? Zar ti nismo govorili? Ili zar ti nisu oni koji su svjedočili tom događaju. U godini kada si ti rođen, ti si rođen nakon toga, ti to nisi zapamtio, ali su zapamtili tvoji preci. Zar ti nisu govorili šta je Allah uradio sa drugojima slona, koji su krenuli sa tim slonom da sruše kabu. Kako je Allah subhanahu wa ta'ala njihove pletke, spletke omeo? Ovaj ajet jeste, dakle, prvenstveno je upućen Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, ali isto tako upućen je svakom njegovom sljedbeniku, sljedbeniku Muhammed alihi salatu wasalam, svakom muslimanu koji se nalazi u iskušenju, koga drugi uznemiravaju, ismijavaju, napadaju, potvaraju, govore o njemu ono što nije, optužuju ga za ovo ili za ono. Allah subhanahu wa ta'ala ovim ajetom govori o svojoj veličini. Ovim ajetom govori o svojoj pomoći svojoj svemoći, govori o svojoj pomoći i podršci svojih iskrenih robova. Kao što je Allah subhanahu wa ta'ala sačuvao svoje svetinje, sačuvao kjabu, jedno od najvećih njegovih svetinja na zemlji. Isto tako Allah subhanahu wa ta'ala sačuvat će i svoga roba, iskrenog roba. Zar nije došlo u hadisu da je jedne prilike poslanik alaihi salatu sam tavafio oko kjabe pa je rekao obraćajući se Kabi, kako li si samo lijepa i kako je lijep tvoj miris, kako li si samo sveta i koliko je velika tvoja svetost, međutim, doista svetost muslimana kod Allaha veća je od tvoje svetosti. Svetost čovjeka, muslimana, Allahovog iskrenog, pokornog roba, onoga koji se preda Allahu, što god Allah naredi, on to radi. Što god Allah zabrani, on se toga ostavi, to je musliman. To je musliman, istinski musliman. A ne, dakle, onaj koji od Islama uzima što njemu odgovara, njegovim prohtjevima, strastima. Ne, on ne obožava Allaha, već obožava svoje strasti. On ne praktikuje vjeru Islam, već praktikuje vjeru svojih prohtjeva i strasti. To nije musliman. Musliman jeste onaj koji je predan Allahu, bez obzira kako se zvao. Onaj koji kaže da nema istinskog Boga, posvjedoči da nema istinskog Boga, dostojnog obožavanja osim Allaha, i da je Muhammed Allahu rob i Allahov poslanik, a zatim toga, nakon toga, što god Allah kaže, što god kaže poslanik alihi salacom, on to prihvata. Ukoliko naređuje, Allah i njegov poslanik radi, ukoliko zabranjuje, on se toga ostavlja. To je pravi musliman. A onaj koji se zvao makar Muhammed, makar se zvao Abdullah, makar se zvao Abdurrahman, međutim od vjere nema ništa. Ili od vjere ima samo ono što odgovara njemu i stalno govori moje srce je čisto. Ja nikome zlo ne mislim, a sebi najveće zlo misli. Ne klanja. Bez namaza nema islama, kako je rekao Omer radijallahu ta'ala. Nema udjela u islamu onaj koji nema udjela u namazu. Onaj koji nema namaza nema ni islama. Makar se zvao o najljepšim imenima, bitna je suština, nisu bitna imena pa Allah subhanahu wa ta'ala će pomoći svoga iskrenog roba muslimana, njegova svetost kod Allaha je veća od svetosti Kabe. Ako je Allah dželavala pomogao svoju Kabu, sačuvao Kabu, zasigurno sačuvat će i svoga istinskog roba. Jeste, dakle, prvenstveno ovaj ajet Elem tara kejfe fa'ala rabbuke bi ashabil fil upućen je Muhammedu alaihi salatu wasalam. Zar ne znaš, zar nisi čuo? Ovdje u kuranskom ajetu spominje se viđenje. Elem tara, Ovaj glagol tara ima dakle značenje viđenja. Dakle, zar ti nisu toliko pričali kao da ti to gledaš svojim očima kako je Allah spasio Kaabu? O Muhammed. Zatim postavlja se pitanje. Zašto se ovo kazivanje ne spominje još na drugim mjestima u Koranu kako se spominju druga kazivanja? Druga kazivanja spominju se na mnogim mjestima u Kur'anu. Ovo kazivanje spomenuto je samo u ovoj suri, cijela sura govori o tome, dobila je čak naziv po tom događaju, ali zašto se ne spominje na drugim mjestima? Zbog toga što uglavnom kazivanja koja se spominju na drugim mjestima mnogo, jesu kazivanja o poslanicima koji su bili utjeravani u laž, Allah subhanahu wa ta'ala spominje njihovo kazivanje s njihovim narodima, kako su ih narodi uznemiravali, utiravali u laž, odbacivali, nisu prihvatali njihove pozive. Allah subhanahu wa ta'ala govori o tome kako bismo mi uzeli mnogo poruka i pouka iz njihovog ukazivanja. Kako bismo ostali čvrsti postojani u vjeri dini islamu. Nama su poslanici vjerovjesnici uzor. Bili su uzor svim, bu, svi prethodni poslanici vjerovjesci bili su uzor Muhammedu alihi salatu wasalam. Allah je naredio da ih on slijedi. A i nama je naređeno da, dakle, uzimamo poruke i pouke iz njihovog životopisa. Pa zbog toga Allah subhanahu wa ta'ala govori mnogo o njima na <clears throat> drugim mjestima u Kur'anu. Dočim ovdje nije govor o poslanicima, nije govor o vjerovjesnicima, već je govor o Allahu i dželavala Kabi. Također, zašto Allah subhanahu wa ta'ala mnogo ne govori na drugim mjestima o ovom događaju, već samo na ovom mjestu, zbog toga da se ne bi mušrici i mnogobožci počeli hvalisati kako je Allah subhanahu wa ta'ala sačuvao Kabu radi njih kako su se oni hvalisali time što hrane hađije, poje hađije, čuvaju kabu. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala im uzvratio wa اجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله la يستوون inda Allah. Zar možete smatrati istima one koji napajaju hađije vodom, vode brigu o hramu, vode brigo o kjabi, služe kjabu, čuvaju, čiste kjabu. Zar možete smatrati takve poput onih koji vjeruju u Allaha i sudnji dan i koji se bore na Allahom putu, oni nisu isti. Pa dakle, mušrici su se hvalisali time kako čuvaju kabu, kako hrane hađije, Dočim Allah subhanahu wa ta'ala kaže da takvi nikada i nikada i nikada ne mogu biti isti poput vjernika, onih koji vjeruju u Allaha i u posljednji dan i bore se na Allahom putu, šire Allahu djelle vala vjeru. Nakon toga kaže Allah subhanahu wa ta'ala Elem jeđa'al kejdehum fi tadlil Zar nije njihove spletke, čije njihove? drugova slona, dakle vojske Ebrehe i njegove vojske 60.000, zar nije onemogućio? Zar nije njihove spletke upropastio? Krenuli su da sruše Kjabu, osilili se svojom snagom, svojom brojnosti, svojom ratnom opremom, smatrali su da im se niko ne može ispriječiti u njihovoj namjeri, međutim Allah subhanahu wa ta'ala njihove spletke omeo i ne samo da ih je spriječio, u njihovoj namjeri, već je te spletke vratio njima. Htjeli su da unište Kabu, pa su oni bili uništeni. Htjeli su da poruše do temelja Kabu, pa je Allah subhanahu wa ta'ala njih kaznio i oni su do temelja bili srušeni. Svi, 60.000, izuzev vrlo, vrlo malog broja, Ebrehe, vojskovođe i malog broja, izuzetno malog broja njegovih vojnika se spasilo. Allah subhanahu wa ta'ala je to učinio iz njegove mudrosti, da nekolicina njih se spasi te kazne, kako bi se vratili svome narodu i prenijeli šta se desilo s njima. Prenijeli događaj. Svoje iskustvo, šta se desilo s njima? Kako se oholi krenuli da sruše najveću Allahovu svetinju na Dunjaluku građevinu, najstariju građevinu, džamiju, prvi hram na Dunjaluku, pa ih Allah subhanahu wa ta'ala uništio. I kaže se da nakon što su prenijeli događaj drugima, nakon što su ispričali i oni su, i oni su umrli. I Ebreha i ta nekolicina njegovih vojnika koja nije bila uništena kod, kod Mekke. Zar Allah elem jeđ'al kejdehum fi tadlil, Sar Allah subhanahu wa ta'ala njihove spletke nije omeo svakako. Kako, na koji način? Oholili su se, smatrali su da im se niko ne može suprotstaviti, čak su sa sobom imali i slona. Allah subhanahu wa ta'ala uništio je sa svojim sićušnim stvorenjima. Oholite se, mislite da ste snažni, jaki, da vam se niko ne može suprotstaviti, sada ćete vidjeti kako ćete biti uništeni. Pa kaže Jalla wa'ala وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلِ Pa je Allah subhanahu wa ta'ala protiv njih jata ptica, sićušni ptica poslao. Ebabil, jata ptica, sićušni ptica. Kaže se da je Allah subhanahu wa ta'ala neprestano slavo jedno za drugim. Dok su podizali slona, usmjeravali ga prema Kaabi da krene Allah subhanahu wa ta'ala iznenada poslao jata ptica na njih. Te ptice, svaka od njih, nosila je sa sobom tri kamena. Jedan u svome kljunu i po jedan kamen u svojim kanđama. Ispuštali su to kamenje na Ebrehu i njegovu vojsku. Kako kaže Jalla Vala, termihim bi hijaratin min sidžil. Ta jata ptica gađala su vojsku sa kamenjem, grumenjem od gline. Dakle, to kamenje bilo je od gline, međutim stvrdnulo se pa je postalo tvrdo poput kamena. Neki kažu da su ti kameni, kamenovi, to kamenje, da je bilo užareno. Allah najbolje zna. Uglavnom, gađale su, ptice su gađale Ebrehinu vojsku. I kaže se da kada god bi bilo kojeg od njega pogodio kamen, da bi se on komadao, cijepao. Kako Allah subhanahu wa ta'ala dalje i kaže فَجَعَلَهُمْ كَعَسْفٍ مَأْكُولٍ Pa je Allah subhanahu wa ta'ala učinio poput rastočenog lišća, izjedenog lišća. Kada dođe crv pa jede list, rastoči ga sa svih strana. Tako su se i Ebrahini vojnici koma dali sa svih strana. Kaže se, Allah najbolje zna, da je na svakom kamenu bilo ispisano ime tog vojnika, kojeg je kamen trebao da pogodi i nije mašao. Nije promašio ni jednog. Dakle, osilili se, smatrali su da im se niko ne može suprostaviti, pa ih je Allah subhanahu wa ta'ala na njemu najbolji, najpoznatiji način uništio sa jatima sićušnih ptica koje su u svojim kljunovima, to su bile sićušne ptice, u svojim kljunovima i u svojim kanđama nosile kamenje. Spuštale na njih i od tog kamena svaki vojnik bi bio ubijen i bio bi rastrgan, rastočen. Kaže se, jeli, feđa alehum kasfin me'kul, pa ih je kao izjedeno lišće učinio asf, Kažu komentatori da ima značenje, jeste listova koje crvi rastoče, ali isto tako kažu da ima značenje žitarica kada među žitarice uđe stoka pa povalja. Pusti se stoka pa povalja, izlegne. Na takav način su bili i ovi vojnici. Nakon što ih je pogađao kamen, svi bi padali, zatim se rastakali, komadali. Bili su poput žitarica povaljanih kada među njih uđe, uđe stoka. Dakle, ovo je veličanstvena Kur'anska sura. Govori o Allahovoj subhanahu wa ta'ala svemoći. Allah subhanahu wa ta'ala, kako rekao, kroz ovu suru pruža podršku svome poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, ali i svakom njegovom sedbeniku. Onaj koji se iskušava, uznemirava, koji se ismijava, omalovažava od strane nevjernika, Neka zna da mu Allah dželavala poručuje kroz ovu suru kako je sačuvao svoju kjabu, tako će sačuvati i njega. Jer i njegova svetost, a pogotovo svetost poslanika Muhammed alihi salatu wasalam, daleko, daleko veća od svetosti kjabe. Ako je Allah sačuvao kjabu, sačuvat će i svoga vjerovjesnika, sačuvat će i svoga iskrenog groba. Također, ova sura nam poručuje da onaj koji uznemirava Allahove robove, onaj koji ruši Allahove svetinje, onaj koji želi da utrne Allahove subhanahu wa ta'ala svjetlo, neka zna da te spletke koje kuje na tom putu da će se vratiti njemu, da će on biti prije ili kasnije uništen. Allah subhanahu wa ta'ala kurejšije za vrijeme poslanika Muhammeda alihi salatu sam podsjeća na ovaj događaj i kaže da je on uradio to sa drugovima slona, a ne njihovi kipovi. Pa ih zato Allah subhanahu wa ta'ala poziva indirektno da njega prihvate za Boga. Da se odazovu njegovom poslaniku Muhammedu alaihi salatu wasalam i da obožavaju samo Allaha subhanahu wa ta'ala, a da se ostave tih kipova jer nisu kipovi sačuvali kabu, već je Allah subhanahu wa ta'ala. Ukazivanju o Ebrahi, dakle u ovoj suri, poruka je svim oholnicima i svim mrziteljima vjere, dini Islama, šta će ih prije ili kasnije jeli, snaći. Također, dokaz da onaj ko se oholi još na dunjaluku, bit će ponižen. Onaj koji se oholi, njega Allah dželavala ne voli, pa će ga kazniti još dok je na dunjaluku. Sura El Fil također govori da kada ljudi se ostave vjere i počnu je miješati sa mnogoboštvom, da će Allah subhanahu wa ta'ala poslati neprijatelje sa strane. Kurejšije, ostavili su Ibrahimovu vjeru, prihvatili se lažnih božanstava, ono što je ostalo od Ibrahimove vjere, to su ostavili ili su pomiješali sa mnogoboštvom, pa je Allah subhanahu wa ta'ala poslao neprijatelje sa strane na njih. I brat svima nama da čuvamo svoju vjeru što je god moguće više. Sa vjerom nam dolazi Allahova pomoć, Allahova podrška, dolazi nam spokojnost, sigurnost u ovome svijetu na Dunjaluku, a naročito na drugome svijetu, ahiretu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ove riječi koje sam kazao i koje ste čuli budu dokaz za nas, a ne protiv nas.